بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فاتقوا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Te preguntan oh Muhammad sobre los botines de guerra diles que los botines son competencia de Alá y de su mensajero quien los dividirá según Alá le ordene teman a Alá y arreglen las diferencias entre ustedes y obedezcan a Alá y a su mensajero si de verdad son creyentes انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون Ciertamente, los verdaderos creyentes son esos cuyos corazones se estremecen por temor a Alá cuando éste es mencionado. Y cuando se les recitan sus aleyas, aumenta su fe y depositan su confianza en su Señor. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون Son esos que cumplen el salat y dan en caridad de lo que les hemos proveído como sustento. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم Esos son los verdaderos creyentes. Ocuparán diferentes niveles ante su Señor en el paraíso y obtendrán su perdón y una generosa provisión como recompensa. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون Del mismo modo que Allah te ordenó dejar tu hogar para luchar en Badr, oh Muhammad, a pesar de que no era del agrado de un grupo de creyentes y te discutieron la decisión. Alá ha dividido ahora el botín con justicia tras disputar sobre él los creyentes. Un grupo de ellos te discutía acerca de luchar cuando se les había evidenciado que era un hecho decidido por Alá, como si al combatir fueran conducidos hacia una muerte que podían ver. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين Y recuerda, oh Muhammad, cuando Alá les prometió que uno de los dos objetivos, la caravana o la tropa enemiga, caería en sus manos. Ustedes deseaban que fuera el constituido por el grupo desarmado, la caravana, mientras que Alá quería que se cumpliera su promesa de hacer triunfar la verdad, el Islam y acabar con quienes rechazaban la verdad. Allah quería que se enfrentaran al ejército enemigo para que triunfara la verdad, su religión, y se desvaneciera la falsedad, aunque ello no fuera del agrado de los idólatras. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Y recuerda cuando imploraron ayuda a su Señor y él les contestó: Les enviaré como refuerzo a mil ángeles que se irán sucediendo unos a otros. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم Y Alá no les envió tales refuerzos sino para darles una buena noticia y sosegar sus corazones. Y la victoria solo proviene de Alá. Ciertamente, Alá es poderoso y sabio. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ Y recuerda cuando Alá los envolvió con un sueño tranquilizador e hizo que descendiera la lluvia sobre ustedes para purificarlos, para hacer desaparecer los malos pensamientos que les sugería el demonio y fortalecer así sus corazones y afianzar sus pasos. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان Recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor inspiró a los ángeles, estoy con ustedes. Fortalezcan a los creyentes con la buena noticia del auxilio de Allah infundiré terror en los corazones de los incrédulos golpeen a estos pues por encima del cuello y en todos los dedos ذلك بانهم شاقوا ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب Esto por haberse enfrentado a Allah y a su mensajero. Y quien se oponga a Allah y a su mensajero, que sepa que Allah es severo en el castigo. ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار Este es su merecido. Súfranlo, pues. Y quienes rechazan la verdad recibirán el castigo del fuego. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار Oh creyentes, si encuentran a quienes rechazan la verdad en el campo de batalla, no huyan de ellos. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير Y quien huya, a menos que no sea como estratagema de guerra o para unirse a otra tropa, habrá incurrido en la ira de Allah y tendrá por morada el infierno. Y qué pésimo destino. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم Y no mataron ustedes al enemigo con su propio poder en Badr, sino que fue Alá quien lo hizo. Y no fuiste tú, oh Muhammad, quien hizo que el puñado de tierra y guijarros que arrojaste llegase a los ojos del enemigo, sino que fue Alá quien lo hizo para derrotarlos y para poner a los creyentes a prueba con los favores que recibían de parte de su Señor, la victoria y el botín. En verdad, Alá oye y conoce todas las cosas. Esto es lo que sucedió. Y Alá debilita los planes de quienes rechazan la verdad. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ۖ وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين Si piden que Alá dictamine acerca de ustedes, que rechazan la verdad, ciertamente ha llegado su dictamen con su derrota. y si abandonan la incredulidad y la lucha será mejor para ustedes si vuelven a combatir al profeta volveremos a concederle la victoria y de nada le servirán sus fuerzas aunque sean numerosas Alá está en verdad con los creyentes يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون Oh creyentes obedezcan a Allah y a su mensajero y no lo desobedezcan puesto que escuchan el Corán y la exhortación. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Y no sean como quienes dicen, escuchamos, pero en verdad no escuchan. ان شر الدواب عند عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون Las peores criaturas para Allah son quienes no quieren oír ni pronunciar la verdad y no razonan. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم Si Alá hubiese reconocido en ellos algún bien, habría hecho que escucharan, mas aunque hubiesen escuchado, habrían rechazado la verdad dándole la espalda con aversión. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون Oh creyentes, respondan a Alá y a su mensajero, obedeciéndolos cuando los llaman a la fe y al cumplimiento del Corán, lo que les dará vida eterna. Y sepan que Alá se interpone entre el hombre y su corazón, y que serán reunidos ante él el día de la resurrección. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب Y teman un castigo que no se abatirá solo sobre los injustos de entre ustedes, pues también afectará a quienes no prohíban el mal. Y sepan que Allah es severo en el castigo. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيب الطيبات لعلكم تشكرون Y recuerden cuando eran pocos y oprimidos en la tierra de la Meca y temían que la gente idólatra los capturara. Entonces él les dio refugio en la ciudad de Medina y los fortaleció con la victoria de Badr y les concedió bienes para que fueran agradecidos. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون Oh creyentes, no traicionen a Alá y a su mensajero, ni violen a sabiendas lo que se les ha confiado, abandonando el cumplimiento de los mandatos de Alá. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم Y sepan que sus bienes y sus hijos son en realidad una prueba y que Alá tiene reservada una inmensa recompensa a quien lo tema y obedezca. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Oh creyentes, si temen a Allah obedeciéndolo en lo que les ha ordenado y alejándose de lo que les ha prohibido, él los guiará hacia la distinción entre la verdad y la falsedad. Borrará sus faltas y los perdonará. Y Alá es dueño del favor inmenso. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Y recuerda, oh Muhammad, cuando los incrédulos de la Meca tramaron apresarte, matarte o expulsarte de tu territorio tramaron un plan en tu contra pero Alá también tramó el suyo y te salvó de ellos dándote permiso para emigrar a Medina y Alá es el mejor planeando واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين Y si se les recitaran nuestras aleyas, los incrédulos de la Meca dicen: Las hemos escuchado. Si quisiéramos, recitaríamos unas semejantes. No son más que viejas leyendas. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم Y recuerda cuando dijeron Señor nuestro si esto que se nos recita es la verdad procedente de ti haz que se precipiten sobre nosotros piedras del cielo o tráenos un castigo doloroso. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Mas Alá no iba a castigarlos estando tú entre ellos, ni iba a castigarlos habiendo entre ellos gente creyente y débil sin la capacidad para emigrar que pide perdón. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقين يتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون ¿Y por qué no habría Alá de castigarlos si ellos impiden el acceso de los creyentes y del profeta a la mezquita sagrada para adorar a Alá y no son sus guardianes y custodios? Sus guardianes son solamente los piadosos, aunque la mayoría de los idólatras no lo sabe. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون La adoración de los idólatras alrededor de la Kaaba no consistía sino en silbidos y palmadas. sufran el castigo idólatras por rechazar la verdad ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون Quienes se empecinan en rechazar la verdad gastan sus bienes en apartar a los hombres del camino de Allah continuarán gastándolos hasta que se lamentarán y finalmente serán derrotados en esta vida y quienes niegan la verdad serán reunidos en el infierno ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون para que la distinga al perverso, incrédulo, del bondadoso, creyente, y para amontonar a los perversos unos encima de otros y arrojarlos a todos al infierno. Esos serán los perdedores. ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad que si desisten de su actitud y de combatirte y aceptan el Islam les será perdonado lo que hayan hecho con anterioridad pero si vuelven a combatirte les espera el mismo castigo de quienes los precedieron حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير y combatan a los idólatras hasta que dejen de perseguir a los creyentes para que abandonen su religión y que se adore solo a Alá. Pero si dejan de perseguirlos y de rechazar la verdad, que sepan que Alá ve todo lo que hacen y si vuelven la espalda a la fe sepan que Alá es el protector de ustedes qué excelente protector y qué excelente auxiliador شيء فان لله خمسه وللرسول فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير Y sepan que de cualquier botín que obtengan tras vencer en una batalla, una quinta parte le corresponde a Allah, a su mensajero, a sus parientes cercanos, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros que no dispongan de medios. Si de verdad creen en Alá y en lo que revelamos a su siervo el día en que se marcó la distinción entre la verdad y la falsedad, cuando se enfrentaron las dos tropas en Badr, la de los creyentes y la de los idólatras de la Meca. Y Alá es todopoderoso. بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم Recuerdan cuando el día de la batalla de Badr ustedes estaban en la zona del valle más cercano a Medina y ellos en la más lejana y la caravana se hallaba situada más abajo que ustedes en la zona cercana al mar si se hubieran puesto de acuerdo para encontrarse ustedes y sus enemigos no lo habrían conseguido pero Alá hizo que se encontraran para que se cumpliera lo que estaba decretado la victoria de los seguidores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 Y recuerda Oh Muhammad, cuando Alá te mostró al enemigo como poco numeroso en un sueño, pues de habértelo mostrado numeroso, habrías flaqueado y habrías discutido sobre el asunto. Pero Alá los salvó. En verdad, él conoce lo que albergan sus corazones. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور Y recuerda cuando se encontraron en la batalla y Alá hizo que el enemigo apareciese como poco numeroso ante sus ojos, mientras que también hizo que ellos los vieran a ustedes como unos pocos, para que se cumpliera lo que estaba decretado, el triunfo del Islam en la batalla de Badr. Y a Alá regresarán todos los asuntos para que él decida sobre ellos. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Oh creyentes, si se encuentran con una tropa enemiga, manténganse firmes y supliquen mucho a Allah pidiendo la victoria para que triunfen.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 El conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب Y recuerda cuando el demonio hizo que las acciones de los idólatras les pareciesen buenas a sus ojos y les dijo bajo la apariencia de uno de sus líderes Nadie los podrá vencer hoy pues yo estoy con ustedes para socorrerlos. Sin embargo, cuando ambas tropas se encontraron de frente, el demonio retrocedió huyendo y dijo: No tengo nada que ver con ustedes. Veo lo que no pueden ver, a los ángeles, y temo a Alá, pues él es severo en el castigo. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم Y recuerden cuando los hipócritas y quienes albergaban en su corazón la enfermedad de la duda y la incredulidad dijeron al ver el escaso número de creyentes en la batalla Esos se han dejado engañar por su religión, pero quienes depositen su confianza en Alá deben saber que Alá es poderoso y sabio. اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق Si pudieras ver, oh Muhammad, cuando los ángeles tomen las almas al morir de quienes rechazan la verdad y los golpeen en el rostro y en la espalda diciéndoles sufran el castigo del fuego ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد les dirán este castigo es por las malas acciones que ustedes mismos han cometido y Allah no es injusto con sus siervos كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب El comportamiento de estos idólatras se asemeja al de la gente del faraón y de quienes lo precedieron. Todos ellos desmintieron las pruebas y revelaciones de Alá. Y él los castigó por sus pecados. Ciertamente, Alá es fuerte y severo cuando castiga. ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم Tal castigo se debe a que Alá no cambia los favores que ha concedido a un pueblo y se los retira, a menos que ellos mismos cambien su bondad por maldad realizando malas acciones. Ciertamente, Alá oye y sabe todas las cosas. كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين El comportamiento de quienes rechazan la verdad se asemeja al de la gente del faraón y de quienes lo precedieron. Desmintieron las pruebas de su Señor y los destruimos por sus pecados y ahogamos a la gente del faraón y todos fueron injustos En verdad, las peores criaturas para Allah son quienes rechazan la verdad, porque no creen. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون Esos que cada vez que estableces con ellos un pacto, lo quebrantan y no temen a Alá. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون Si te enfrentas a ellos en el campo de batalla y caen bajo tu poder, inflíngeles un castigo ejemplar que haga que quienes lo siguen se dispersen desistiendo de su hostilidad y que reflexionen. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين Y si temes que un pueblo te traicione, rompiendo su pacto de no agresión contigo, porque ves pruebas de ello, anúlalo para estar en igualdad de condiciones. Ciertamente, Alá no ama a los traidores. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون y que no piensen quienes rechazan la verdad que pueden esquivar nuestro castigo pues nunca podrán escapar de él واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون Y preparen contra ellos todas las fuerzas que puedan, incluyendo caballos entrenados para la guerra, para amedrentar al enemigo de Alá y enemigo de ustedes, y a otras gentes que no conocen, que aún no han mostrado su hostilidad, mas que son del conocimiento de Alá. Y Alá los recompensará plenamente en la otra vida por todo lo que gasten en su causa. Y no serán tratados con injusticia, recibiendo una recompensa menor a la merecida. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم Y si se inclinan por la paz inclínate también por ella oh Muhammad y deposita tu confianza en Allah ciertamente él es el oyente de todas las cosas y el omnisciente. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ Mas si quieren engañarte al proponerte la paz, Alá te basta como protector. Él es quien te ha apoyado con su ayuda y con los creyentes. وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم Y unió sus corazones si hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra para hacerlo no habrías podido unirlos pero Alá los unió ciertamente él es el poderoso y sabio Profeta Alá te basta a ti y a los creyentes que te siguen contra sus enemigos. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون Profeta, anima a los creyentes al combate. Si hubiese entre ustedes veinte hombres pacientes, estos deberían vencer a doscientos del ejército enemigo, y doscientos de los suyos deberían vencer a mil de quienes rechazan la verdad porque son gentes que no comprenden. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم فئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين Alá ha atenuado ahora su deber porque sabe que hay debilidad en ustedes. Así pues, cien hombres pacientes de los suyos deberían vencer a doscientos del ejército enemigo y mil a dos mil con el permiso de Alá. Y Alá está con los pacientes. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم Un profeta no debe tomar prisioneros de guerra y liberarlos mediante un rescate antes de haber diezmado y debilitado en la tierra a quienes rechazan la verdad quieren los bienes de este mundo al pedir un rescate por los prisioneros pero Alá quiere para ustedes los bienes de la otra vida y Alá es poderoso y sabio لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم Si no fuera por lo que Alá decretó con anterioridad, habrían recibido un terrible castigo por los rescates que obtuvieron. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم Disfruten pues del botín obtenido, el cual es lícito y bueno, y teman a Alá. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم Profeta, dile a los cautivos que hayan caído en sus manos en Badr Si Alá ve el bien, la fe sincera en sus corazones, les concederá algo aún mejor de lo que les ha sido tomado como rescate y los perdonará. Y Alá es indulgente y misericordioso. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم Wallahu Mas si después de dejarlos en libertad pretenden traicionarte, debes saber que ya traicionaron a Allah con anterioridad al no creer en él. Y Allah les dio poder sobre ellos y los vencieron. Y Allah es omnisciente y sabio. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا والذين اووا ونصروا اولئك اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Ciertamente quienes creyeron en Alá y en su mensajero emigraron por la religión y lucharon por la causa de Alá con sus bienes y sus vidas así como quienes les dieron refugio los habitantes de Medina y los apoyaron esos son aliados los unos de los otros y quienes creyeron pero no emigraron no tienen derecho a su protección ni a su ayuda hasta que emigren mas si les piden ayuda en nombre de la religión que los une ante el enemigo que los ataca. Deben ayudarlos, salvo que para ello tengan que enfrentarse a un pueblo con quienes mantienen un pacto de no agresión. Y Allah ve lo que hacen إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Y quienes rechazan la verdad son aliados entre ellos. Y si ustedes, creyentes, no se protegieran los unos a los otros, se extendería sobre la tierra la persecución contra la religión de Allah y una gran maldad y corrupción. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم Y quienes creyeron, emigraron y lucharon por la causa de Allah, así como quienes los refugiaron y auxiliaron, esos son los verdaderos creyentes y recibirán el perdón de Allah y una generosa recompensa. والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله y quienes creyeron con posterioridad emigraron y lucharon con ustedes esos son de los suyos mas los parientes cercanos tienen más derecho a la herencia que sus hermanos en la religión según el decreto ordenado por Allah. ciertamente Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas